Besta errikoi giro batean antolatuko da alternatibaren elzea baionara, itzaldiak alternatiben erriska laborarien merkatu bat, tailejak aurren sokoa, bazkari errikoia eta beste, orotara mila laguntzaile beharko dira, Eva Salaberri bizi mugimenduko kidea. Avec un programme énorme, donc avec à chaque coin de rue des alternatives, mais aussi un moment festif, une fête populaire, une université populaire à ciel ouvert, de la musique, du théâtre, des conférences gesticulées, euh, voilà, une animation riche, variée. bai baina gure oiturak aldatzeko aukera bat ere, zazpi desafio edo engaiamendu proposatuak izan haste asteburu berezi hortan, aldaketa klimatikoa gure einean saiesteko, matin idope biziko kidea. Zazpiren artean, entzatuko gira diendak arditzan bederen iru, batez ere energiaren, eh, energia ornitzaile behiaren inguruan, nahi ginuke auspo, auspo aldi bat eman, eta beraz energia iturri behi hori abia du eman, eskuaren inguruan ere berdin, horrek ere berdulako laguntza gainditzeko oraindik eskala bat. Lur mailan eta erri mailetan ere eh, teknikari autetxeak ere gomitatuak izanen dira, eta haien haiek ere egiten dituzte gauza bizik interesgarriak ezagutara zibar eta bertirenak biderkatu. Zirkuitu laburrak lehenetxi, zaborrak moriztu edo entzun bezala tokiko elektrizitatea eskuratu, diastu hauek simpleak baina garantzitsuak direla erraiten digu txetx etxe berrik, bereziki udauntan ukandugun haintzin gustua ikusiz. Ba, udauntan hor bizi dugu zuzenean eh, alaketa klimatikoak nola alatzen duen mundua eta gure eguneroko bizia eh, ikusi ditugu munduan zehar alimaleko zute horiek, Kalifornian, Grecian, Suedian, holdeo izigarri horiek, bero handiak, fen denetan ikusi ditugu uh, olako kainu uh, biziki lahiak eta hori hauek dira pixkat eh, helduden den uh, filmaren bandanoz dirakoa. Alternatiba larun batean jatsaldeko bostetan heltzekoa da Baionako Polberg plazara.